بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والشمس وضحاها Na hapa kwa jua na mwangaza wake, والقمر إذا تلاها na kwa mwezi unapolifuatia, wannahari idha jallaha, na kwa mchana unapolidhihirisha. Wallayli idha yaghshaha, na kwa usiku unapolifunika. Wassamai wama banaha, na kwa mbingu na kwa aliyeijenga. Walardi wama tahaha, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza. Wa nafsin wama sawaha, na kwa nafsi na kwa kuwa aliitengeneza. Fa fujuraha wa taqwaha, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa. Wa qad khaba man dassaha, na hakika amehasiri aliyeiviza. Kadhabat thamud bi Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao. Idhin ba'atha ashqaha, aliposimama mmovu wao mkubwa. Faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqyaha, hapo mtume wa Mwenyezi Mungu alipowaambia, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu mwacheni anywe maji fungu lake. Fakadhabuhu faaqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia, kwa hivyo Mola wao mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa. Wala yakhafu uqbaha, wala yeye haogopi matokeo yake. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Shams imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kuanzia sura hii kwa vitu kadhaa wa kadhaa miongoni mwa viumbe vyake vitukufu venye kueleza utimilivu wa uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake juu ya kufuzu kwa mwenye kuisafisha nafsi yake kwa imani na utiifu na kuhasiri kwa kupinga mwenyewe kuidhoofisha kwa ukafiri na maasi kisha ikaingilia mfano wa Thamud kaumu ya Saleh na wafika hao ili apate kuzingatia kila mwenye inda mwenye kukadhibisha kwani hakika wao walipomkadhibisha mtume wao na wakamuua yule ngamia. Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote na yeye hahofu matokeo ya kuangamiza hao na aliowateremshia kwani yeye hasailiwi kwa anayoyatenda na hakika amewateremshia wanayostahiki. Na apa kwa jua na mwangaza wake na kuchomoza kwake na kwa joto lake na kwa mwezi unapolifuata na likawa nyuma yake kwa kutoa mwangaza baada ya kutoa jua na kwa mchana unapolidhihirisha jua likaonekana wazi halikufichikana. Na kwa usiku unapolifunika jua ukawa mwangaza wake hauonekani. Na kwa mbingu na kwa mweza mtukufu aliyenyanyua na akaijenga kwa hikima yake. Na kwa ardhi na kwa mweza mtukufu aliyekunjua kwa kila upande na akaitengeneza kwa ajili ya utulivu na akaifanya kama tandiko na kwa nafsi na aliyeiumba na akaiweka sawa kwa kuipa nguvu akaifunza jema na baya na akaipa uweza wa kutenda itakayo katika hayo hakika amefuzu mwenye kuisafisha nafsi yake kwa utiifu na vitendo vya kheri na hakika amehasiri mwenye kuzificha fadhila zake na akayaua matayarisho aliyoumbwa nayo ya kutenda kheri Kina Thamudi walimkanusha nabii wao kwa upotovu wao na jeuri zao. Alipogutuka mwovu wao mkubwa kabisa kutaka kumchinja ngamia. Saleh, tume wa Mwenyezi Mungu akawaambia, mwachilieni huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu alimaridhawa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Na tahadharini msimzuie maji katika siku yake aliyowekewa. Wakamkadhibisha mtume wao katika hilo onyo lake wakamchinja. Mola wao mlezi akazibomoa nyumba zao kwa sababu ya dhambi zao, akazisawazisha na ardhi. Wala yeye Mwenyezi Mungu hahofu matokeo ya adhabu hiyo, kwani hiyo ni malipo ya haki kwa yale walioyatenda.